sellem njegov rob, poslanik i posljednji poslanik. A zatim, cijenjena braćo i sestre, za večera sam odabrao temu sigurno od najbitnijih tema u životu muslimana i muslimanke, a to je sretna porodica. Na početku kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio u našoj vjeri da je porodica naš emanet, Porodica je jedan od najvećih emaneta koje je Allah subhanahu wa ta'ala povjerio čovječanstvu. Život u vjeri može biti potpuno lijep i uredan samo uz porodicu. Bez porodice je teško živjeti u skladu vjeri. Neoženjen čovjek i neudata žena su nepotpuni. Ako posmatra čovjek život jednog mladića, momka ili djevojke, koji nisu još formirali porodicu, vidjet ćemo da im nije lako. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i propisao da čim čovjek stekne uslove da formira porodicu, da je formira, jer je tako lakše živjeti. Kako je teško živjeti jednom neoženjenom čovjeku u ovakvom društvu? On ima potrebu. On ima potrebe svoje on ima oko sebe jedno loše okruženje i jedino što mu sigurno može olakšati taj život jeste istinski pravi drug, životni saputnik. Tako isto se odnosi na ženu. Bez porodice život je težak i gotovo bez smisla. Porodica je emr, što znači, nema u islamu da čovjek odluči neću se ženiti. Ti si rekao neću porodicu, neću djecu, neću potomstvo. Pogledaj šta si ti uradio. Ako, ako sagledaš malo šire posljedice te odluke. Zato nema toga u islamu. Porodica je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se izgrađuje. Udavanje, odnosno ženitba, da bi se upotpunila sreća i spriječila mogućnost grijeha. Koje je čime zadužen u porodici, govori sljedeći hadis. Svako od vas je pastir i svako od vas je odgovoran za svoje stado. Pa se navode četiri odgovornosti četiri skupine. Vladar je odgovoran za svoje stado. Muškarac je odgovoran za svoju porodicu. Dakle, muž za ženu je odgovoran i za djecu. Treće, žena je odgovorna za kuću svoga muža. Četvrto, radnik je odgovoran za imetak svoga šefa. I na kraju se hadis završava svako od vas je pastir i svako od vas je odgovoran za svoje stado. A pogledajte, tako je hadis i počeo. Zašto se dva put ponavlja odgovornost? Kada se nešto ponavlja, želi da se to istakni. Dakle, želi da se istakne to, taj eman. U islamskoj porodici život se sastoji iz dva dijela. Prvo, duhovni, buđenje srca i usmjeravanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi, fizički život, sticanje potomstva. Čime čovjek nastavlja postojati i nakon smrti. Dakle, u kom smislu? On sebi osigurava pravim istinskim potomstvom li djecom, on u stvari živi njegovo djelo, živi njegovo djelo i nakon što preseli i nahir. Koji je istinski i glavni cilj porodici? Glavni cilj je izvršavanje Allahovi naredbi, čuvanje normi lijepog ponašanja. To je glavni cilj. Da se lakše da jedan drugog u porodici podržavaju, pomažu da se izvršavaju Allahove naredbe. To je cilj porodice. A ne, nima tu to veze sa životom životinja. Znate, hrana, piće, spavanje i tako dalje. Cilj porodice je da svako jednog, jedan drugog podržavaju u Allahovoj vjeri. Zato ćemo naći od Selefa i primjere u historiji da su djeca podržavala čak roditelje. Pa smo imali primjer hajirli odgojene djece koja daju nasihat svojim roditeljima. To je kad se zna cilj i kad svi u tom, u, kad tome cilju idu. A od sporednih ciljeva su sreća, jer čovjek potpuni svoju sreću u porodci, kad je hajirli porodci. Dakle, tražiš sreću u porodici. Drugi, čestito potomstvo, osiguravanje bogobojaznosti. Razmislite, braćo, o dovi iz Kur'ana u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže a ova dova je dragulj, biser i dijamant naše vjeri. Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrete e'junin veđe'alna lil muttaqina imama. Gospodaru, podari nam u našim porodicama i našim potomstvu radost našeg oka, odnosno sreću, zadovoljstvo. Veđa'alna lil mutakine imama i učini da se na nas drugi ugledaju, da budemo predvodnici bogobojaznih. U porodici se mora, moraju određene znati dužnosti, a od njih su da se muž i žena čuvaju harama, da jedno drugo usreće, da zajedno lijepo robuju Allahu i da odgoje čestito potomstvo. Lijepo ponašanje je najbolji kapital, najljepše odijelo, najljepši poklon vašoj ženi, najbolje nasljedstvo koje ćete ostaviti – i najveći položaj. To su biseri mudrosti naše nauke. Možda neko ovdje ima koji će sutra, koji je pred razvodom braka. Možda ima neka tamo žena koja doživljava džehennem, dio džehennema u svojoj porodici od svoga muža ako pogledamo situaciju danas među muslimanima, vidjet ćemo da je ova tema izuzetno aktualna. Ne možemo živjeti u iluziji da je svugdje sreća u porodici. Slagali bi ako bi kazali da je to istina. Mi smo svjedoci da su učestali razvodi brakova među vjernicima i vjernicama. Ko se razvodi? Zašto se razvode? Jel se razvode što su sretni? Ne vallahi, nego što su nesretni. Oni koji vjeruju, koji klanjaju, koji su predani. Šta to znači? Tako mi Allaha nisu svarili temu i nisu savladali lekciju sretna porodica. Pa neka Allah subhanahu ve ta'ala da, a svako dobro je od njega i on sve može, da u ovome vazu bude nama opomena i pouka i da možda bude korist za neke supružnike, da im bude smjernica u ispravljanju određenih grešaka. Mi smo braćo i sestre kad dođemo u mešći svi fini, svi smo mašala i svi smo jednaki. Je tako? Naš ahlak je u mešidu kod sviju na vrhunskom nivou. Međutim, kada se vratimo svojim kućama i kada se zatvorimo iza vrata, onda pokazujemo mnogi od nas svoje drugo lice pokazujemo svoje drugo lice. Lahko je biti musliman i mumin u mešćidu. Ali treba biti musliman i mumin na ulici, treba biti musliman i mumin u kući, treba biti tamo gdje radiš i tako dalje i tako dalje. Ovaj večerašnji vaz će poslužiti da malo uzmemo nekih nasihata u tom pravcu da svugdje pokušamo izgraditi lijepo ponašanje i da svugdje donosimo nekome drugom sreću. Šta je sreća? Čovjek bi, bi htio sreću na brzinu. Svaki insan bi htio sreću na brzinu. Znate, zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Isra u 11. majetu kaže da je čovjek doista nagao. Čovjek je doista nagao, brzac, brz. On bi htio nekako sve brzo da postigne, Kao što mi želimo da brzo postignemo islamsko stanje, islamsku državu, islamski odgoj, da sve uđe u skupinama u islam i tako dalje i tako. To su želje, međutim, program i plan i stvarnost nije takva. Tako isto čovjek ne može brzo postići sreću u porodici. Zato se dešava da ljudi ožene se, žive par mjeseci sa ženom, kao nema u njoj hajra, pusti je nekide, nema od nje salameta, ode ja traži drugu. Tako mi Allaha i sa drugom će ti biti isto tako. Jer ti si brzac i ti želiš rezultat za malo vrijeme. Ne može tako. Pa ti si svjestan svojih propusta i mahana da nisi još niti odgojen, a možda su u islamu pet ili deset godina. Začas te neko iznervira. A, to je mahana. Jer rekao poslanik Ali najbolji od vas oni koji se teško naljuti, a brzo odljuti. Evo vage koliko smo odgojeni. Koji se teško naljute. Ne možeš ga isprovocirati, tog vjernika. Teško ga isprovocirati. Ako se ga već isprovocirao, on brzo ugasi se njegova, njegova srđba. E, to je odgoj. Čovjek bi dakle htio sreću na brzinu, ali to je iluzija i zabuda. Zbog užitka koji traje minut, neko proda džennet. To su ljudi koji traže sreću na pogrešnoj strani. Zašto on tako radi? Jer govori dunja, dunja, a ne govori Allah, Allah. Prava sreća je trajna sreća, a ne ta kratka koju traži većina ljudi. Neki traže sreću u jelu i piću, ali njihova sreća samo traje dok se ne natrpaju. Kad se dobro natrpaju te svoje najgore posude što mogu natrpati, to te svoje stomake, onda i gadi im se ono hrane, više ne mogu smisliti i najradije ne gledaju više tu hranu, okrenu se. Dakle, nema tu, to je malo prividna, kratka sreća i užitak. Sreća u lijepom automobilu je dok ne ugledaš ljepši, ako imaš para. Čim ugledaš ljepši, više nema sreće u onome. Ili dok ga ne razbiješ, dok ti Allah ne dadne neki usibet. Dakle, sve je to kratko. Sreća u odjeći dok se ne pohaba ili dok ne vidiš ljepšu. Sreća u polnom uživanju je također kratka, pogotovo ako je haram. Gdje je onda sreća? Sreća je u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala u krugu svoje porodice. Dakle, da porodica bude usmjerena robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi su nervozni i nemirni. Živimo u vremenu nervoznih i nemirnih ljudi rastrešenijih ljudi i psihičkih bolesnika, braću. Čak i mi vjernici nekad potpadnemo pod takvo stanje i pod uticaj te sredine, negativan uticaj, da i mi na sebi osjetimo tu nervozu i nemir. Jeste li to osjetili? Jeste. Osjetiš ti uticaj. Međutim, mi imamo lijek. Mi se vratimo lijeku pa uzmeš, pročitaš pet stranica Kur'ana, smiriš se. Zikr, činiš, Allaha počneš spominjati, ode nemir. Ali ovi ljudi oko nas nemaju tog lijeka, pa su nervozni i nemirni. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sreća i smiraj u. Ela bi Allahi tapme innul kulub zaista se samo spominjanjem Allaha srca smiruju. O ti brate muslimanu i sestro muslimanka koji si nervozan, koji si opterećen raznim brigama i problemima, osluhni ovaj ajet i uzmi lijek i shvati da nikad nećeš naći smiraj svome srcu osim u ibadetu Allahu i spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako i ti vjerniće i vjernice, kada te obuzme nemir, sjeti se ovoga ajeta, odaj se zikru, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, braćo, šta se nama dešava? Mi zikrimo samo kad moramo. Mi smo svoju vjeru dotjerali na to da samo zikrimo kad moramo. A gdje je zikra Allaha subhane wa iz ljubavi da si žedan zikra Allaha subhane uvetala i da se ne možeš nikad napojiti? Da poželiš da zikriš Allaha subhane wa da ga spominješ sat vremena bez prestanka. Vidjeli ste mladića koji se zaljubio u djevojku, ne bi mu dosadilo tri sata da o njoj priča. A mi kažemo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A koliko ga spominjemo? Koliko trebamo spominjati Allaha? Toliko kada ga spominjemo da osjetimo slast i zadovoljstvo u svaku la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber, la ilaha illallah, elhamdulillah, i da svako to ta riječ da je osjećamo kao brisanje jedne negativne i crne tačke u našem srcu. Dakle, da svako ono subhanala doživimo od srca i da uživamo u tome. Nema vjernika dok ne uživa u zikru subha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik kome je mrsko spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da se preispita, on je bolestan. On je bolestan. I uspjećemo i bit ćemo sretni onoliko koliko pročistimo svoja srca i badetom i zikrom. Tu je sreća, braćo. Kada govorimo o sretnoj porodici, reći ćemo da nema sretne porodice ako nema unutar nje ljubavi. Onaj ko voli, sretanje. Musa selam jedne prilike obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala riječima gospodaru moj, ko ti je najdraži od tvojih robova? A Allah mu objavljuje onaj kome uzmem njegovo najdraži, a on i dalje meni pokoran i ne griješi. Visoki stepen. Musa ponovo upita gospodaru moj na koga se od svojih robova najviše srdiš, a uzvišeni mu odgovori na onoga koji u nekom dijelu traži hajr, rješenje od mene, a poslije kada ja odredim suprotno od toga, ljuti se na moju odredbu. Preispitajmo, braćo, svoj iman na osnovu ovoga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuci u koga bilježi imam Bejheki i Taberani Men lem jerda bi kadai ve jasbir ala belai fel sivaje. Ko nije zadovoljan sa mojom odredbom i nije strpljiv na iskušenjima mojim koja mu dajem, neka traži drugog gospodara osim mene. Utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od takvog hala. To je nešto najgore što može biti rečeno robu. Ali to je rob daleko bio dakle, koji nije zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala i njegovom odredbom. Većina današnjih ljudi bih sreću htjeli samo u rahatluku izobilju. Draga moja braćo mumini i sestre muminke, vjernik nije takav. Ovakvi su samo ljudi koji ne svataju vjeru. A vjernik je specifičan. Vjernik je jedini čovjek koji može biti sretan i kada je teško i kada mu je musibet i kad su belaj. Vjernik može biti sretan kraj voljene žene kojoj izmeti, a ona u kolicima ili na postelji, on može biti sretan u takvom dijelu. U kom smislu sretan? sretan u svojoj duši, zadovoljan sa Allahom i zadovoljan sa odredbom i zadovoljan što može činiti svojoj ženi dobročinstvo u takvom stanju. I nije ljut na Allaha, niti je ljut na tu ženu. To može samo vjernik. Imran ibn Husein je bio tabin koji je bio preko 20 godina na postelji bolest je imao paralizu, bio je vezan za postelju. Pa su dolazili ljudi kod njega, oplakivali ga, bukvalno sjedili kraj njega, plakali subhanallah, ali nikad nisu vidjeli njega da plaće. Pa su ga pitali, kad je on, kad, kad on vidio da oni plaću, kaže, što što plaćete? Pa plaćemo, kaže, na tvojim stanjem, vidi u kakvom stanju. Nemojte, kaže, plakat, tako mi Allaha, ja sam zadovoljan i sretan jer vi ne znate ono što ja znam. Vi ne znate ono što ja znam. A šta on zna? Ne, on, on zna samo kako je Allah pročistio njegovo srce. Kako je Allah smirio njegovo srce. Kako je Allah izliječio njegovo srce od grijeha. Kako je Allah subhanehu ve ta'ala dao njemu jak iman. Samo on to može osvije doživjeti. Kada? Kada je postao zadovoljan sa Allahom i njegovom odredbom. Supružnici u braku prihvataju teškoće kao dar od Allaha subhanehu ve Zbog pet razloga. Naravno, sad ovo kad čovjek kaže kako ću prihvatiti teškoću kao dar od Allaha, nameće se to pitanje. Međutim, kada čujete ovi pet razloga, onda ćete shvatiti zašto vjernici, žena i muž mogu biti sretni i kada proživljavaju određene probleme. Neka shvate ovi pet stvari. Prvo, kroz te nedaće Allah im obezvjeđuje stepene imana i podiže nagradu ako su strpljivi. Drugo, čisti ih od grijeha kroz to. Treće, spriječava i da ne upadnu u neke mutne i loše stvari i na taj način im zatvori put do određenih grijeha, da nema toga možda bi otišli u neke grijehe. Četvrto, ako je to i kazna za određene grijehe, onda je bolje doživjeti kaznu na ovome svijetu, možda i Allah zbog te kazne sačuva kazne na ahiretu. I peto, Allah im kroz ta iskušenja navikava srca da se obraćaju Allahu subhanehu ve ta'ala i da i navikava njihov jezik na dovu. Kako je divno kad te Allah subhanehu ve ta'ala navikne da mu se obraćaš. Jer da je sve potaman, da je sve rahatluk i izobilje i blagodati, kad bi insan se rasplakuo pred Allahom subhanehu ve ta'ala, kada bi se insan ponizio pred Allahom subhanahu wa ta'ala, pustio suze i ponizno ga dozivao iskreno. Kada? Kada mi ponizno tako dozivamo kad nam je sve potaman? Rijetko, braću. Moramo biti iskreni. Ali kad nas stegne sa svih strana, Allah nas subhanahu wa ta'ala dovede u takav hal da budemo svjesni da nam samo On može pomoći i da kod njega moramo potražiti kako je to lijepo. I onda dozivamo iskreno Allaha. I to je vrijedno zbraću. Prema tome, supružnici u braku, muž i žena, nek ne očekuju od braka islamskog da sve sad bude džennet prihvatite teškoće i iskušenja života zbog ovih pet stvari kao dar od Allaha subhanahu ve ta'ala, pa će biti dobro. Kada govorimo o sretnoj porodici, večeras ćemo kazati i formulu za sreću. Ta formula se sastoji u sastoji se u desetak pravila koja ćemo pokušati zapamtiti. Prvo, svje, budi svjestan ako te Allah počastio vjernicom, pokornom, moralnom, da je to tebi poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ne odbij njegovu hediju ne odbijaj njegovu hediju, jer ćeš poslije biti sto posto iskušan. Drugo, vjernost, uzajamna vjernost, gdje se god među supružnicima pojavi sumnja, nema sreći. Ist, izlazi sreća iz te kuće. Treće, ljubav. Nema braka istinskog i sretnog bez ljubavi. Četvrto je sabr. Peto je zadovoljstvo sa onim što imamo. Šesto je prihvati drugu stranu sa nedostacima. Prihvati voljenu osobu sa nedostacima. Ne očekuju od svoje žene da bude melek, kao niti ženo ne očekuj od muža da nema mahana i da bude melek. Zar ima neko bez mahane koji traži prijatelja bez mahane, neće nikad imati prijatelja. Navećemo primjer od Selefa, čovjeka koji je i bio iskušan sa ženom koja je bila dugačkog jezika, koja ga je zijetila riječima, koja je imala loš odgoj i loše ponašanje, a on je bio vjernik, strpljivi i saburao je na njene greške. Ali imala je jednu vrijednost, nije bila nemoralna. Dakle, njene mahane su bile vezane za njeno ponašanje. I on je tako sa njom živio dugo godina. I nakon tog perioda Allah subhanahu wa ta'ala odlučio da nju uzme život. I kad je ona preselila, svi su došli njemu na muštuluk. Svi su došli i kažu Oh, hvala Allahu kad te spasio. Mi smo došli svi, tako smo sretni i radosni, da ti, da kažemo, da osjećamo s tobom, da i mi iskažemo svoje zadovoljstvo s tim. Ali čudno, našli su njega da plaće. Čovjek plaće za ženom koja mu je toliko ezijeta činila. I naravno, svi su bili iznenađeni. Svi su ostali bez teksta. I kažu, zašto plaćiš? Zar te Allah nije spasio njenog ezijeta? A on kaže, ovako da citiram njegove riječi, pošto su jako zanimljive, kaže, ja sam danas mnogo tužan ova žena je bila moje blago. Saburao sam njene greške i sticao lijepo ponašanje s kojim je moj gospodar zadovoljan. Postigao sam visoki stepen imana i ahlaka, kakva šteta moje blago je zakopano, a vrata moje zarade su se zatvorila. Subhanallah, La kuvvete illa Divimo se sigurno ponašanju ovoga roba. Ništa nije izgubio Allah. Ništa nije izgubio. Njegov primjer je sličan primjeru koga? Nuha i Luta. On je imao uporište u svome postupku. Prema tome, braćo, preispitajmo mi svoje ponašanje. A ne odmah šamar druga greška i odmah ti je šamar. Zatim ćemo nastaviti govoriti, nabrajati ove uzroke jer za sreću. Rekli smo zadnje prihvatanje nedostatka kod voljene osobe. Osmo jeste lijepo ponašanje koje će pružiti osjećaj prijatnosti u tvome društvu. Deveto je hajr doba, koja će privući Allahovu milost. Deseto je suze i stigfar koji će donijeti, koji će odnijeti zlo i grijehe iz jedne kuće, od jedne porodice. Jedanesto je ruža i poklon koji će vezati srca supružnika. Dvanesto je izvinjenje koje će pobijediti oholost. Tako mi Allah ako bude imao u vidu ova pravila, u mnogome će usrećiti svoga supružnika, odnosno čitavu svoju porodicu. Kako prekinuti svađu? Skoro da nema muža koji nije imao iskušenje da se mora malo svađa sa ženom. Ili skoro da nema braka gdje nije bilo svađa. Pa se čovjeku nametalo pitanje kako najbezbolnije prekinuti tu svađu i kako jednostavno ne izazvati eskalaciju sukoba i pogoršati stanje. Jednostavno, braćo. Jednostavno. Kako nam je došlo u hadisu? Reći ću samo jednu riječ na bosanski jezik da dobro je čujete. Dodirom. Koga trebaš dodirnuti? Pa svoju ženu, brate dragi. Svoju ženu ćeš dodirniti. Malo zvuči smiješno, jel da? Ali tako mi je Allaha korisno. Bolje i to nego izazvati Allahovu srđbu. Odakle smo to uzeli? Šta kaže Allahov Resul? Kada dođe do takve, do takve situacije, žena treba da uzme ruku svoga muža, dakle da ga dodirne. U tome je milost, nego šta radi šeitan? Šeitan neće kazati to, nego će kazati bježi od njega. I šta će kazati? Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan Jednostavno rješenje islama. Dakle, uzmite se za ruku, zagrlite se i vidjet ćete kako će, kako će otići ono što vas je snašlo za kratko vrijeme. Jer je Allah subhanahu ve ta'ala dao u tome bereket. I to je nasihat Allahovog Resula sallahu alaihi Kapital dobra, lijepog ponašanja, najpreće je da trošite na svoje. Lijepi ahlak najpreći je da pokažeš svojoj ženi. Meni da ga pokažeš, ja sam s tobom kratko. Mi se vidimo, malo popričamo i ja nisam muhtač plaho tvoga lijepog ahlaka. Jer sa mnom budiš u sednici sat vremena. Ali sa svojom ženom si sate i sate. Njoj treba da pokažeš lijep ahlak. Odnosno ti ženo, svoj lijepi ahlak pokaži mužu. A ne sestrama kad dođeš na sjelo. Tamo si melek. Ali kad se osamiš sa svojim mužem, gdje je onda taj lijepi ahlak? I svojoj djeci, naravno. Podrazumijeva se jer govorimo o sretnoj porodici. Žena je, odnosno muž, kaže se u našoj nauci, najbolji svjedok ahlaka čovjeka. I ako hoćete da znate kakav je jedan čovjek vjernik, pitajte njegovu ženu. Nemojte pitati mene. Jer ja ću vam slagat, ja ću kazati lijep je. Ali ja znam o njemu samo malo informacija. Ali pitajte njegovu ženu. Odnosno, ako hoćete da znate kakva je žena, pitajte njenog muža. Prema tome, tu se mi dokazujemo. Tu se moramo dokazati. Čovjek mora da nađe, da bi postigao sreću u porodici, mora da nađe trenutke i vrijeme za odmor i razonodu. Mi večeras govorimo, braću dajemo velika, tako mi Allaha, velika pravila i velike savjete. Nisu veliki, zato što i ja dajem, naravno, alhamdulillah, pa ni zato. Nego zato što je to naša lijepa vjera. Što su to nama ostavili naši lijepi preci učenjaci, i vidjet ćete ako sagledate ovaj ders, da je to sve na osnovu Kur'ana i sunneta i da on će polučiti rezultate u vašem životu ako ga budete se pridržavali. Pripazite se, braćo, u porodicama sumnji, jer je sumnja bolest koja uništava sreću. Ako imate ljubomoru, a morate imati, ljubomora mora biti u granici normale voljena supruga bit će s tobom u džennetu ako zajedno budemo se trudili u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka se zna ko je glava porodici i to je od sreći, jer kad se poremeti to, nestalo je sreće. Kad žene počnu i daju sebi za pravo da postanu muževi, odnosno da šefiraju, nema tu više sreći. Zato je Islam poredao nama stvari. Glava porodice je muž, njemu se pokorava. Šta je za ženu? Pogledajte, došle su žene ashabike i postavljaju pitanja Allahovom Resulu i kažu da njihovi muževi odnesoše nagrade, njima je data mogućnost da poginu kao šehidi i da dobiju visoke deređe, pa su došle da pitaju postoji li način da mi dostignemo takav stepin. Slušaj me, poštovana sestro muslimanko, sad molim te. Poslani sallallahu alaihi ve sellem odgovara u hadisu koga bilježi jebu Jala bez Hejsemi i daje ženama savjet pa kaže poslovi koje budete vi radile u vašim kućama osigurat će vam nagradu boraca na Allahovom putu. Pa šta hoćeš ti žena? Šta hoćeš više bona? Budi pokorna i evo ti prilike da dostigneš tu deređu. Ne moraš poginuti na lahom putu ako je tvoj, tvoj muž bio šehid. Ti ćeš biti njegova supruga u tu. Evo zbog čega. Na kraju ćemo kazati nešto o vjerskom životu porodice koji je ključ sreće jedne porodice. Sve se vrtimo oko toga. Šta čini porodicu sretnom? Pa kad govorimo o sreći, nema sreće bez vjere, nema sreće bez pokornosti i vjerskog života. Taj vjerski život podrazumijeva pokornost i vidjet ćemo još mnogo stvari ali prije toga da skrenem, skrenem pažnju na nešto što smeta taj vjerski život. Na prvom mjestu to je loše ponašanje o kome poslanik Alej Selam govori u hadisu koga bilježi Ebu Davud. Zar do vas nije stigla vijest da sam prokleo ljude koji udaraju životinje? Kakve ovo veze ima s temom? Pa kako nema veze? Ako je prokleo poslanik one koji udaraju životinje, pa kako je onda prokleo tek one koji udaraju vjernice? Prema tome, ako sagledamo večerašnje predavanje, mi ćemo shvatiti da ono nije nimalo jednostavno. I da ono nije nimalo za pocijeniti. Da mi imamo oko ovog dersa puno posla. Šta je sa udaranjem slabašne žene? Zatim, ljudi se ne drže principa Islama, a pozivaju se na Kur'an i sunnet. Ako dođe do konflikta i nesporazuma u porodici, prvo što se savjetuje u našoj vjeri je savjet. Da se savjetuje supružnik. Drugo je promjena načina ponašanja, odnosno odvajanje u postelji a tek treće je propisan udarac. Kad kažemo propisan, mi ćemo ga odmah definisati kakav je to udarac. Taj udarac ne smije biti po licu, glavi, stomaku i stidnom mjestu. Ne smije joj se povrijediti ni jedan organ kao ni kosa. Ne smije se proklinjati i psovati žena. Ne smije se udarati palicom, metalnim predmetom ili oštrim predmetom. Ne smije se tući pred svijetom. Ne smije se o tome pričati nikom. Ne smije se udarati bez prethodno ispoštovanih dvije metode. Da li se mi toga pridržavamo? U nas je čim ne ide udri. Nasihata nema. Odvajanja u postelji nema. I onda kad bude problem, hajmo kod šeha. a mi smo već napravili grijeha i grijeha do šeha. Tako je to. Znači sve ima riješeno, sve ima definisano. I opet se kaže na kraju ovo se udaranje dolazi pod pretpostavkom ako će biti korisno to, ako će biti korisna ta metoda. Vjerski život porodice narušava dakle loše ponašanje, nepostojanje ljubavi. Treće, vrlo opasno što je danas se proširilo i, unešeno u porodice muslimana jeste pojavom interneta, komunikacijom, izlascima, ulazak u bračni život treće osobe odnosno čežnja za drugim. Pa se dešava na uzu billah da nas Allah subhanahu wa ta'ala spasi, da žene žive s vjernicima, ali na neki haram način dođu u kontakt sa nekim muškarcem i počnu da čeznu za njim i počnu da uništavaju svoju sreću. I to narušava i vjerski život i sreću i sve. Četvrto je neznanje i povodljivost. Tako žena ako se povodi za nekim lošim savjetnicama ili muž za nekim lošim društvom, naravno da će njegov vjerski život doći u pitanje njegova sreća. Neodgojen muž ili žena grubi, vulgarni i tako dalje, sve je to prepreka, prepreka do sreće. I sad ćemo kazati na kraju u čemu se ogleda vjerski život porodice koji je ključ sreći porodici. Vjerski život se ogleda prije svega dakle u izvršavanju obaveza na vrijeme, farzova, klanjanje namaza. Prema tome, kako će biti sretna žena, vjernica koja živi sa čovjekom koji ne klanja? Kako da traži tu sreću i da očekuje sreću? To će vrlo te, tu nema razumijevanja, nema tu tolerancije, to je potpuno dva različita svijeta. Zatim, kako će biti sreća ako jedno, jedan supružnik je pokoran i trudi se u ibadetu, a drugi nazaduje, drugi griješi i tako dalje. Dakle, mora obostrano da, da se potpomažu u vjeri. Zatim vjerski život se ogleda u odgoju djece, opominjanju za namaz, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Naređuju svojoj porodici namaz i ustraju tome, to je naređeno poslaniku, a.s. Allah je pohvalio Ismaila, a.s. pa je rekao وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Bio je onaj koji je svojoj porodici naređivao namaz i zekat i Allah je sa njim bio zadovoljan. Poslanik sallahu alaihi ve sellem je naveće ustajao i posticao svoje žene na ibadet i nije ni jedna žena mogla kazati prođi me se bolan, umoran sam. Nego je žena bila sretna i zadovoljna kada je njen muž na savjetu je hajde ženo da klanjamo dva rekiata. Allah se smilovao toj ženi koja probudi i postakne svoga muža na dva rekiata. Allah se smilovao čovjeku koji postakne svoju ženu na dva rekiata namaza. Allah se smilovao ženi koja kaže svome mužu jesi li dragi i danas proučio išta od Kur'ana. Allah se smilovao mužu koji danas misli koliko je njegova žena proučila od Kur'ana. Kako da se smiluje onome koji je mrtav hladan, kako njegova žena danas provala u četiri zida. Allah se smilovao mužu koji kaže svojoj ženi, hajde, već spremi se, idemo večera zajedno na predavanje. Kako da se smiluje onome koji ide na dersa, ne razmišlja o svojoj ženi. Pa ako tebi treba hrana za tvoju dušu, treba i njoj isto kao i tebi, ona je živo biće i živo stvorenje. I ona ima svoj iman. I ona treba svoj iman da čuva i da napreduje u njemu. Allah se smilovao čovjeku koji vidi nedostatak kod žene svoje pa sjedne i lijepo sa njom razgovara i daje joj nasihat. To je vjerski život. I da čovjek vodi računa o svome vladu, o svome djetetu. Da ga bodri na namaz, da ga od malena uči Kur'anu, Draga moja braćo, jesmo li svjesni koja je blagodat imati u blizini odgajatelja šejha koji može da odgaja našu djecu u islamu? Koji može da nauči puno našu djecu u islamu? Ako nemamo to, čovjeku biva obaveza da ide za takvim učenjakom. Mi imamo danas absurd da ljudi imaju u komšiluku učenjake, alime, ali su oni pored njih stranci i garibi. To je musibet, ali tako mi Allaha. Allah će te iskušati ako si pocijenio to učenjaka. Allah će te iskušati, zapamti dobro moje riječi. Allah će te iskušati da ćeš plakat za tim učenjakom. Kada te Allah poklopi mu kada vidiš svoga sina kako sa švabicom ispod ruke ide, tada ćeš se sjetiti Kuduzovića i ostali učenjaka i šejhova kod koji si mogao da odgojiš svoga sina, tada ćeš se sjetiti. Ali što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, a našto mu sjećanje? A našto mu tada sjećanje? Nema fajde. Prate, cijeni dijamant. Dijamant se ne baca u korpu za smeće. Dijamant se cijeni, poštuje. To se čuva. To je dragulj. Dragulji su oni koji mogu da odgoje vašu djecu u islamu. Šejhovi naši učenjaci. Koji će pomoći i tvojoj ženi i tebi. Kada odeš na ders da se preodgojiš, da popraviš svoje nedostatke. To je blago. I kazat ćemo još posljednju stvar koja je vrlo bitna u, za jednu porodicu, a to je zikr. Opet kažem zikr. Zašto kažem zikr? Braćo moja, kuća u kojoj se zikri, to je kuća meleka, u koju dolaze meleki. Svaki put kada se kada porodica se opredjeli za zikr spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, bježe šeitan iz te kući. Dolaze meleki. I naravno ulazi dolazi sreća. Naše su se kuće pretvorile u bojna polja stalne rasprave i svađe među supružnicima. I kod šejhova učestalo dolaženje samo daj da nam rješavaš probleme. Što? Jer nestalo je zikra u našim kućama. Nama se brzo obavi i to je sve. Kur'an se veoma malo uči. A da ne kažemo da se mnogo Allah spominje. Ako hoćete da znate gdje je vaše mjesto kod Allaha, poslušajte ajet Fezkuruni kurku. Sjećajte se vi mene, pa ću se ja vas sjećati. Koliko ti zikriš, fezkuruni. Koliko ti spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala, toliko on spominje tebe. Evkurkum, pa ću ja vas spominjati. U sreći smo, u blagostanju, u rahatluku, u izobilju, koliko su naše kuće ispunjene zikrom i badetom. Od zikra je 15 koristi. Prema tome, braćo moja draga, ispunimo naše kuće zikrom. U zikru je 15 koristi. Zikr je put čišćenja srca. Zikrom se srca smiruju i samo zikrom. Zikrom se tijela smiruju, zikrom se privlače meleki, zikrom se osigurava spomen kod Allaha subhanehu ve ta'ala i kod dobri robova. Zikrom privlačimo bereket na, vaše, na naše kuće i na naša tijela, pa Allah subhanehu ve ta'ala učini da vas žena vaša zavoli onoliko koliko vi spominjete Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah da bereket u vama, u vašim usnama, u vašim jezicima, u vašim tijelima, zbog zikra Allaha subhanahu wa ta'ala. Ode bereket ako nema zikra. Onda se samo čudite šta je ovo. Zikrom ćete pobjediti šeitana. Zikrom ćete ugasiti sržbu. Zikrom ćete svoju kuću pretvoriti u džennetsku bašću. Zikrom ćete obveseliti srca. Zikrom ćete ojačati iman. Što je za ribu voda, to je za srce zikr. Srce umire bez zikra. Zikrom će se spasiti od vesvesa šetarskih, Zikrom ćete pobjeći od gibeta. Zikrom ćete prizvati milost na svoju porodicu, osigurati diplomu spasa na kijameskom danu i sebi osigurati vrata od dženneskih vrata, a ta vrata su vrata kako je došlo u Sahih Hadisu La haule ve la kuvete illa billah. Jer džennet ima osam vrata, a jedna od njih se zovu babu zikre, odnosno vrata La haule ve la illa billah. Ona su osigurana za one koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Na kraju dersa zamolio bi Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara Arša, gospodara živog i mrtvog, gospodara svega stvorenog, što vidimo i što ne vidimo, što je živo i što je mrtvo. Zamolio bi Allaha subhanahu wa ta'ala ponizno, iskrušeno, da Allah oprosti nama naše grijehe, da nam popravi naša stanja, da unese, unese sreću u naše kuće, da spusti milost na naše porodice, da spusti meleke svoje u naše kuće, da osvježi naša srca imanom, da ispuni naša srca imanom, da nam prijeđe preko naših grešnih postupaka, da učvrsti naša srca u vjeri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi naše korake, naša dobra djela, i mala i velika, da naše grijehe oprosti, da nam bude milostiv na sudnjem danu. Subhaneke Allahume bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, pa Toliko za večeras, draga moja braćo, neka vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za sabor i za pažnju Molite Allah subhanahu wa ta'ala da nam svima ukabili u djelo i da nas sve uliče svijetu nagradi. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com